Դիպլոմների եւ պարգևների հանձնման հանդիսավոր արարողություն Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է հանրապետության հարավային եւ հարավ-արևելյան սահմանագծի մի շարք հատվածներ։ Հանրապետության հարթավայրային շրջաներում սկսվել է գարուբեր քաղաքը։ Արցախը հանդես է գալիս արկածային туриզմի նոր հնարավորություններով։ Ցավակցական հերագրեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանություններին Հայաստանից եւ Արցախից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել են հերթական խորհրդակցություններ Արցախի եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև։ Ծանրամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությանը Հայաստանից կմասնակցի 6 մարզիկ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր տեղի է ունեցել Արցախի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների պետական ապարքևներով ապարքեվատրման եւ բուհը գերազանցությամբ ավարտած ուսանողներին դիպլոմների եւ ապարքևների հանձնման հանդիսավոր արարողություն։ Գիտամանկավարժական դեղնավոր գործունեության համար վաճական բարեպաշտ մեդալով ապարգևատրվել են Արցախի Պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի դեկան, քիմիական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Վոլոդիա Միրզոյանը եւ տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտության թեկնածու դոցենտ Ռուզաննա Մանգասարյանը։ Վերջինս շնորհակալական խոսքում մասնավորապես ասաց. Եթե աշխատանքը գնահատվում է ըստ Սոցիալական արդարելի թվացող խոչընդոտ դժվարություն ընկրկում է։ Սա ողջորում է մեզ եւ ավելի կապում է հայրենի հողին։ Մենք հպարտանալու շատ բան ունենք։ Ապրում ենք մի երկրամասում, որտեղ ամեն օր հերոսապատումի նոր էջեր են գրվում։ Գիտամանկավարժական բեղմնավոր գործունեության, մատաղ սերնդի ուսուցման ու դասյարակության գործում ունեցած վաստակի համար Մայրբուհի բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էլեոնորա Պետրոսյանին շնորվել է Արցախի հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի պատվավոր կոչում։ Հանրապետության նախագահան ստորագրել է նաև կարգադրություն արժեքավոր նվերներ հանձնելու մասին։ Արցախի պետական համալսարանը գերազանցության բավարտած 61 շրջանավարտների դիպլոմների հետ միասին հանձնվեցին համակարգիչներ։ Բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Թամար Պետրոսյանը երախտագիտություն հայտնեց ուսուցիչներին, դասախոսներին, նրանց ովքեր իրենց գործով դարձել են ուղենիշ։ Մեզանից յուրաքանչյուրն այսօր պատրաստ է իր գիտելիքով զինվորագրվելու Արցախին, լինելու նրա երկյալ մարտիկը։ Ձեր ձերքի, ձեր դիպունքի մենք կարաչանանք եւ մեր ընթացքն այլևս անկասելի է, որովհետեւ սրով գիրն ենք վահանում, գրով սուրն անհաղ դարձնում։ Պետհամասարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը շնորհակալություն հայտնելով գեղեցիկ ավանդույթի համար ընդգծեց, որ արարողությունը համընկել է իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածի հետ։ Ուզում եմ շնորհավորել Արցախի պետական համալսարանի բոլոր շրջանավարտներին, մաղթել նրանց միշտ լինել պահանջված, լինել զարգացող, սիրել կրթությունը, գիրը եւ գրականությունը, պատրաստ լինել ամնաթող նվիրումով ծառայել հայրենիքին շրջանավարտներին ուղված իր խոսքում նախագահ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Արցախում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում կրթության ու գիտության ոլորտներին, հավելելով, որ խելացի ու ժամանակակից երիտասարդներ դասիարակելը մեր պետության գերխնդիրներից է, որի լուսման ուղղությամբ իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր եւ այդ աշխատանքը կրելու է շարունակական բնույթ։ Ձեր ստացած կրթությունը կօգնի ձեզ դառնալ լավ մասնագետներ, զբաղվել սիրած աշխատանքով եւ արժանի ներդրում ունենալ ձեր շրջապատող իրականության մեջ։ Ես ցանկանում եմ, որ ձեր հաջողությունները լինեն շարունակական, որ ապագայում էլ դուք կարողանաք հարցնել ձեզ, լինի դա աշխատանքային գործնեության մեջ, թե հայրենիքը պաշտպանելիս եւ ընդհանրապես կյանքում պատվով ու արժանապատվությամբ կատարեք ցանկացած առաջադրանք։ Մենք հպարտությամբ ենք նշում, որ ունենք Հայաստանի երիտասարդներուն համարձակող խիզախ կիրթ ու զարգացած տղաներ ու աղջիկներ, ովքեր իրենց ծնողների պես պատրաստ են անել ամեն ինչ հայրենի երկրի ու հարազատ ժողովրդի պաշտպանության ու բարգավաճման համար։ Միջոցառմանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 7-ին այցելել է Հանրապետության հարավային եւ հարավ-արևելյան սահմանագծի մի շարք հատվածներ, տեղում ցանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին, տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահին ուղեկցում էին Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Դուգլասը մեկլուր էր։ Հանրապետության հարթավայրային շրջաներում սկսվել է գարու բերքահավաքը, ինչպես հայտնեց Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինության հողօգտագործման բաժնի վարիչ Կարեն Հովանիսյանը, շրջանը մայիսի կեսերից պատրաստ էր 2017 թվականի բերքի տակ ցանված աշնանացանի բերքահավաքին։ Ըստ վարչության պետի իրականացվել են բոլոր հակահրդեհային կանխարգելիչ միջոցառումները շուրջ 330 հեկտարի վրա սրսկվել է հերբիցիդ, հրդեհավտանգ տարածքներ կրակի ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով։ Շրջանը Բերքահոք սկսվել է հունիսի 5-ին, Արցավայրային պետական պաուստայինի եւ ճանկատար համայնքի երկրորդացվածի ցանկատարածություններից։ Հաշվի առնելով հարթավային շրջանի գարու ցանկատարածների քանակը, առայժմ Բերքահավաքի համար կենտրոնացված գրաֆիկով մասնակցում են 6 հացատիկահավաք կոմբայն։ Բերքահավաքի մասնակցող 22 մեխանիզատոր կոմբայնավարների հետ անց են կացրել հրահանգավորման սեմինար խորհրդակցություն, ճշտել կոմբայնների Բերքահավաքի մասնակցելու պատրաստվածության մակարդակը Որոշները օգտվել են կառավարության կողմից տրված փոխարոցյան գումարներից սեզոնային վերանորոգումն ավարտելու նպատակով։ Շրջանը բերքահավական տանն է բնականոն ու անթերի հունով առանց խոչընդոտների եւ հույս ունենք, որ բարեհաջող կավարտենք։ Կարեն Հովանիսյանի խոսքով առ այսօր շրջանում հնձվել է 145 հեկտար գարու արտ, 24.8 ցենտներ հեկտար միջին բերքատվությամբ, հավաքվել 360 տոննա բերք։ Հաշվի առնելով, որ տարվա այս ժամանակահատվածում առևտրի օբյեկտներից դուրս մրգերի ու բանջարեղենի վաճառքի բավականին մեծ աճ է նկատվում մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի քաղաքային տեսչության եկամուտների բաժնի կողմից բացօթյա ապուրինի առևտրի արգելմանն ու կանխարգելմանն ուղված շրջայցեր եւ ստուգայցեր են իրականացվում։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի քաղաքային տեսչության եկամուտների բաժնի պետ Սուսաննա Բեգլարյանը։ Նրա խոսքով տարվող աշխատանքների նպատակն է պահպանել մայրաքաղաքի արտաքին գեղագիտական տեսքը, փողոցներում բացառել հակասանիտարական երևույթները, ինչպես նաև ապահովել անցորդների անխափան երթևեկությունը։ Արցախը հանդես է գալիս արկածային туриզմի նոր հնարավորություններով։ Քայլարշավով հետաքրքրվողներին առաջարկվում է Արցախի ամբողջ երկայնքով ձգվող ճանապարհ տրեյլ կոչվող արահետը, որն Արցախի ցար գյուղից ձգվում է մինչև հադրուտ ընկած տարածք։ Երթուղին առանձնանում է գեղեցիկ բնական տեսարաներով ու զանազան ճարտարապետական հարուստ հուշարձաններով։ Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության туриզմի վարչության ծրագրի կառավարիչ Արտա Գրիգորյանի խոսքով երթուղին ունիվերսալ է նրանով, որ կարելի է տարանջատել իրարից եւ անցնել այն մասը, որն առավել հետաքրքիր է ճանապարհորդի համար, լինի դա Շուշիից Հունոտի կիրճ, թե Ազոխից Գաչավանք ու Տող։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունիսի 7-ին ցավակցական հերագիր է հեղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեջլիսի եւ Իմամ Խոմեյնիի դամբարանի վրա տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների եւ դրանց հետևանքով անմեղ զոհերի ու տասնյակ վիրավորների կապակցությամբ Խստորեն դատապարտելով ահաբեկչության եւ ծայրահեղականության ցանկացած դրսեւորում, համոզված ենք, որ անհրաժեշտ է միասնականորեն պայքարել միջազգային այդ արհավիրքի դեմ։ Կարևորելով մեր հարևան եւ բարեկամ երկրում անվտանգությունն ու կայունությունը, վստահ եմ, որ Իրանի իշխանությունները ձեռնարկում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները նման գործողություններն իսպառ կանխարգելելու ուղղությամբ։ Այս դժվարին պահին խորին ցավակցություն եւ զորակցություն եմ հայտնում ձերդ գերազանցությանը Իրանի բարեկամ ժողովրդին եւ զոհվածների հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթում շուտապույտ ապակինում, ասված է նախագահի ցավակցական հերագրում։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք, մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Իրանի ժողովրդին, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես դատապարտել է Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները։ Նշենք, որ Իրանում ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 13-ի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն հունիսի 7-ին Հայաստանից Սիրիայի առաքվել հակամարտությունից տուժած բնակիչների համար նախատեսված մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը։ Այն ներառում է շուրջ 18 տոննա առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, հիմնականում սննդամթերք, Մարդասիրական օգնությունը Սիրիայի ուղարկվել Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաօթային ուժերի Իլ-76 ինքնաթիռով։ Բեռների վրա մակագրված է խաղաղության ջերմ մաղթանքներով Հայաստանից Սիրիայի եղբայրական ժողովրդին։ Հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել են հերթական խորհրդակցություններ Արցախի եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև։ Արցախյան կողմի պատվիրակությունը ղեկավարում էր արտգործնախարարի տեղակալ Արմինե Ալեքսանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից խորհրդակցություններին մասնակցել են արտգործնախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը եւ համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացման առնչվող խնդիրներ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև երկու գերատեսչությունների միջև համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցերի։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն Ադրբեջանին կոնկրետ հանձնարարականներ է ներկայացրել, որոնք չկատարելու պարագայում նա կարող է զրկվել զայնի իրավունքից, ավելին դադարեցնել իր անդամակցությունը կոմիտեին։ Որոշումը կայացվել է Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանի առաջարկով։ Վերջինս մանրամասնել է, որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեյում քննարկվում էր մի շարք պետությունների, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից վճիռների կատարման ընթացքը։ Ըստ նրա քննարկման ժամանակ բարձ է դարձել, որ մեկ չափազանց կարևոր գործով Ադրբեջանը շուրջ 3 տարի շարունակ հրաժարվում է կատարել վճիռը, ինչի հիման վրա էլ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը հանդես է եկել նման առաջարկով։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Ադրբեջանը նախ կզրկվի ձայնի իրավունքից, եթե 6 ամիսների ընթացքում չկատարի իր արժեր դրված հանձնարարականները, ապա Ադրբեջանի առաջ կդրվեն նոր հանձնարարականներ, որոնք էլ չկատարելու բարագայում Գևորգ Կոստանյանի խոսքով կդադարեցվի Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին։ Հայդատի ԱՄՆ հանձնաժողովը ողջունել է Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի անդամներ Ֆրենկ Փալոնեի, Ջեքի Սփայերի, Ադամ Շիֆի եւ մյուս դեմոկրատ գործիչների կողմից ջանքերի գործադրումը, որոնք նպատակ ունեն կասեցնել նաեւ Հայաստանի նկատմամբ վնասակար կրճատումները, որոնք նախատեսվում են ԱՄՆ նախագահի 2018 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջեյով։ Կոնգրեսականների նախաձեռնությունը կարևոր է Հայաստանի նկատմամբ նախագահի առաջարկած լուրջ կրճատումները կասեցնելու առումով։ Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությունը կրճատելու փորձերը պետք է հանդիպեն երկկուսակցական ուժեղ ընդդիմության, նշել է Հայդատի ամերիկյան հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի անդամների կողմից ստորագրված նամակում կոչ է արվում 40 միլիոն ամերիկյան դոլար արժողությամբ ծրագրերով աջակցել Հայաստանին, որպես մերձավոր արևելյան փախստականների համար ապահով տարածաշրջանային դրախտ։ Ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Արցախին ցուցաբերվող օգնությանը, մասնավորապես 8 միլիոն ամերիկյան դոլար տրամադրելով ականաձերծման, վերականգնման ծրագրերի ու ջրամատակարարման համակարգերի համար։ Նրանք ուշադրություն են դարձրել նաև Ադրբեջանի կողմից կիրառվող բռնություններին, հորդորելով առնվազն 20 միլիոն ամերիկյան դոլար տրամադրել Ռոյս Էնգել առաջարկի գործարկման համար, դադարեցնել ԱՄՆ ռազմական աջակցությունը Բաքվին։ Բացի այդ, կոնգրեսականներն առաջարկել են 40 միլիոն ամերիկյան դոլար տրամադրել Հայաստանին տնտեսական աջակցության շրջանակում, ինչպես նաև առնվազն 11 միլիոն դոլար որպես ռազմական օգնություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից հունիսի 7-ին տեղական ժամանակով ժամը 22:25-ին Ադրբեջան-Վրաստան սահմանային գոտում Աղստաֆա քաղաքից 28 կիլոմետր հյուսիս-արևելք գրանցվել է օջախի 12 կիլոմետր խորությամբ 4.8 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ինչպես տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6-ից 7 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային տարածաշրջանում 2-ից 5 բալ ուժգնությամբ։ մարզասերների համար Ծանրամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությանը Հայաստանից կմասնակցի 6 մարզիկ Այս տարի աշխարհի երիտասարդների առաջնությունը կկայանա Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում։ Այն կկայանա հունիսի 15-ից 23-ը։ Ստավանգեր քաղաքում շարունակվող շախմատի միջազգային մրցաշարի երկրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը սևերով ոչ ոքի է խաղացել ամերիկացի Հիկարու Նակամուրայի հետ։ Կողմերը խաղաղ ելք են կնքել 60-րդ քայլում։ Հայ գրոսմայստերն այս տուրից հետո վաստակած 1 միավորով բաժանում է 3-ից 8-րդ տեղերը։ Մեկուկեսական միավորով մրցաշարային աղյուսակը գլխավորում են Վլադիմիր Կրամնիկը եւ Նակամուրան։